Suena mi canción y me pongo bien sata mala y quiero darle hasta abajo sin miedo con mi bandida es que pa luego es tarde. This is the remix. la DJ que ella ya todo el mundo la conoce. Hoy está soltera y quiere roce. Pide que la toque, toque, toque. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina a las tres pero yo le pagué pa' que siga a las 10. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina a las 3, pero yo le pagué pa' que siga las 10. Dile al DJ que me ponga la de otro trago. Con la que canta Sechi que se quede que yo le pago. Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena me la pedí. que esto sigue hasta las 6. Se te sube el traje y el se te sale. Tres de la mañana tú yo somos iguales. Tratan de imitarte, pero no, no le sale. No, no le sale. Oh, ¿dónde están las nenas que se van a tomar? Las que bellaquean, las que con la Las que lo toquean como a 100 por hora. Y si miran la hora. Ojalá que nunca pare el y de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina a las 3, pero yo le pagué pa' que siga a las 10. Ojalá y que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina a las 3, pero yo le pagué pa' que siga a las 10. que nunca pare el día y de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina a las 3, pero yo le pagué pa' que siga las 10. Ojalá que nunca pare el y de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina a las 3, pero yo le pagué pa' que siga las 10. en su vehículo, que el party no acaba, te lo digo yo. Vamos DJ y repítelo. Una sí, una no, una sí, una no. Dale mami, muévelo. Hazte dueña del terreno. Que ahorita más dueño yo. Y te sueno como viernes de estreno. Te la tiro pa' que baile. Pa' que te sueltes si no bailes sola. Oh, no, tú no eres bobana. Bebé y no perdona. Free, free, friquitona. Ponce la DJ. ya todo el soltera y quiere roce. Quiere que la toque, toque, toque. toque. ¿dónde está la nena que se va? Van a, van a, van a toa, van a ¿Dónde está la nena que se van a toa? Dale mami, muévelo. Van a, Dale mami, muévelo. ¿Dónde está la nena que se van a toa?